Die woord van die Jere wat gekom het tot Sefmeo, die sien van Kissie, die sien van Gidleo, die sien van Amria, die sien van Esko, en die daal van Joso, die sien van Amon, koning van Jeda. Saamskrop, wegraap zal ik alles van die aardbodem afweg, spreek die Jere. Ik zal wegraap mensen en dieren, ik zal wegraap die voels van die hemel en die vissen van die sedert en die struikelblokken samen met die goddeloze, ja. Ek zal die mensen uitroei van die aardbodem af weg, spreek die Heere. En ek sal my hand uitstrek teen Jeda en teen al die inwoners van Jerusalem. Ek zal ook uit hierdie plek uitroei wat van Ba, El oorgeblij het, die naam van die afgoedstenaar saam met die priesters, en die wat op die dakke die leer van die hemel aanbid, en die aanbidders wat bij die Heere sweer en sweer bij my kom ook die wat van die Heere afvallig wordt en wat die Heere niet soek en om nie raadpleeg nie. Zwijg voor die Heere, Heere, want die dag van die Heere is nabij, van die Heere het de offer bereid, sy gaste geheilig. En op die dag van die offer van die Heere sal ek besoeken doen oor die voorste en die prinsen en oor allemaal wat uitlandse kleren dra. Ik zal ook op die dag besoeken doen oor allemaal wat oor die drempel spring, wat die huis van hulle Heere val met geweld in bedrog. En op die dag, spreek die Heere, hoor, een geskroei van die verspoord af en een gehuil van die nieuwe stad af en een groot gekraak van die hevels af. Huil, woonwoners van die vijzel, want al die koopmans gaan te gronde, allemaal wat geld afweeg, wordt uitgerie. En in die tijd zal ik Jerusalem met lanterns deersoek en besoeking doen oor die mannen wat dik geword het op hulle afzaksel, wat in hulle hart sê, die Heere doen geen goed en hy doen geen kwaad nie. En hulle rijkdom zal geplunder word, en hulle reise verwoes word, en as hulle reise bou, sal hulle dit niet bewoon nie, en as hulle wingerde plant, sal hulle die wijn daarvan niet drink nie. Nabij is die groot dag van die Heere, nabij en baie haastig. Hoor, die dag van die Heere, bitterlik skree die held daar. Die, dag is de dag van grommigheid, de dag van benauwdheid en angst een dag van woestheid en verwoesting, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en wolkenacht, een dag van bassijn geklank en krijgsgeschree ten die versterkte steden en ten die hoge hoekvestings. En ek sal die mense in benauwdheid breng, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle ten die Heere gesondig het, en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle in gewande soos trek. Hulle silver of hulle goud zal niet in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die Heere te red nie, maar dier die vier van sy ijver zal die hele aarde verteer word, want hy bring vernietiging, ja, een verschrikkelijke, oor die inwoners van die aarde.